turi ku munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri n'imwe ukwezi kwa rumanwa nyo kubashyikiza amakuru avuga kuri uno mutaga duhera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira hari umuntu yari rudiba ni kanyosha ni hano mu gisagara cya bujumbura abamwishe gushikuboka baba bataramenyekana umuryango wiwe basaba ko hokorwa amatohoza kugira ngo hamenyekane abakoze icyo caha nayo ishyirahamwe mpuzamakungu oni risaba irekurwa ry'amenyeshamakuru b'ikinyamakuru iwacu muri kino kiringo kigana amatora bakaba babishikirije kuri uyu uwa kane mu nama yabereye ku cyicaro gikuru i geneve abashikiranganji ba leta y'u Burundi ngo nta burenganzira bafise bwo kubangikanya amabanga yabo n'ibikorwa by'urudandazwa umushyikiranganji w'ubutungane dasiye kuba ikaze muri makuru duhera mu gisata cy'umutekano umukenyezi azwi ku izina rya consolate eh, habyarimana yaba muri karitsiye rudiba iri muri zone kanyosha yarayishwe arashwe n'abantu bataramenyekana ababanyi b'uwo muhisi n'umuryango iwe bamenyesha ko yarabanye neza n'abantu bagasaba ko amatoza yoba kugira ngo amenyekane abakoze ubwo bishya jean marie vianney ngendakumana turiyamirije ibintu biriko biraba umuntu agapfa akazira ubusa atakosa afise twico dusaba rero twosaba yuko amatohoza bakora bakatwereka izo nkozi z'ikibi abo ni bamwe mu babanyi bo mu isi kosorate Havyarimana yaraye agandaguwe arashwe n'abagizi ba nabi mu gacimbiri kizingwe muri quartier ya Ruziba iri muri zone ya Kanyosha bamwe mu baba hafi y'uwo muhisi baratubwira uko vyagenze ko mu vyagenze twebwe twamvise inkoho zivuga zivuze bararasa hamwe bahejeje kurasa turaza nk'abo banyene kuraba n'abandi bariko bararengana turaza kuraba cyo dusanga bahejeje kumwica abamwishe bagiye cyo dusanga ararambaraye ariko nk'ukuntu twakibonye umenga ni nk'abantu baba baje inyuma yiwe baza bamukwirikira atambutse rero agira ashike mu rugo ntabaci bamurasa rero cyo dusanga ikiziga kirarambaraye ngaho turiyamirije ubugizi bwa nabi abantu baguma bicwa ntawe umuntu ariko amenye ikintu bazira saa mbiri zirenga iminota mike twagiye twumva inkoho turaza turaharenguka turahashika dusanga umuntu yamaze guhwera abagizi ba nabi bamaze kugenda tw'icyo dusaba rero twosaba yuko amatohoza bakora bakatwereka izo nkozi z'ikibi Ezekiyeli Mpongera umwe mu bavukanye bo yaragandaguwe ashikiriza ko uwo muhisi yarabanye neza n'abantu ngo nubu ntibaramenya ico yoba yazize nk'abavukanyi ntituratora ubwenge byabaye ibya kabiri bibaye rero n'ubu ntituratora ubwenge kuva mvuka ntabwo numva nca amatati y'ababanyi cyangwa amatongo iwacu uretse ni mu kibano yari umukirisu nta muntu uje nta numva yidogera cyangwa abantu bamwidogera nk'ibyo barabivuga mugabo je imyaka maze mu byumvise uwurongoye agacimbiri kizingwe avuga ko bacumva iryo bara bahanyarukiye n'abajeje umutekano basanga abo bagizi ba nabi bamaze kugenda harumvise amasoro menshi twumvise amasorosha turahashika turahashitse dusanga iyo nkozi y'ikibi yamaze kugenda turi kumwe n'abajejwe umutekano bo ngaha nyene bo muri kizingwe abapolisi twari kumwe twatohoje dusanga yuko ataco twari tukivuna twasanze bamurashe Claude Ndayisenga agasaba ko umutekano wokongerezwa muri ako karere mu gihe tubonye ubwicanyi butanguye muri serire tugasaba yuko umutekano wokongerezwa kugira ubu bwicanyi buhagarare uwo yari yagandaguwe akaba afise imyaka 48 y'amavuko akaba yasize umwana umwe w'imyaka cumi n'itanu jamari vianney ndakumana urakenuye niyo muntu mbere yo korohereza abarondera urupapuro rwemeza ko umuntu adakurikiranwa n'ubutungane ubushyikiranganji bw'umutekano bumenyesha ko bwashyize ku rubuga rwabo urwo rupapuro muvugizi w'ubushyikiranganji amenyesha ko urondera urwo rupapuro aheza akandika kuri urwo rubuga bagaheza bakaguduza uno ngo akariha mu kigo urwo rupapuro kugira ngo bamuhe igitasi areza kandi agafotora ikarata iranga umuntu yiwe agashyirwamo ifoto pasiporo bikaja muri komisariya y'igipolisi biri hamwe mu rupapuro rutwara impapuro yanditse ko imvo abarondera urwo bakabijyana muri komisiyo y'igipolisi cy'inyamiramabi eh, PGP kugira ngo rutegwe ko umukono muri iyo ntumbero nyine urwo ngo ruzoguma rutangwa no mu minsi ya gatandatu nayo abashikiranganji ba leta y'u Burundi ngo ntibemerewe kurangura iyindi mirimo kubangikanya ngo ntibemerewe kubangikanya imirimo yabo hamwe n'urudandazwa ibyo bikaba byashikirijwe n'umushikiranganji w'ubutungane kuri uyu wa kane aho yariko asigura asigurira abashingamateka integuro y'itegeko rigenga uburusho butekanirijwe cegera cyumukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa n'iterambere Jamari Mayonga Ariko yishura ku bibazo by'abashinga amateka umushikiranganje y'ubutungane Emerantine Kanyana yarabajijwe ikibazo kijanye nuko umushikiranganje yobangikanya amabanga ajejwe n'ibindi bikorwa nk'ibijanye no kudandaza. Certaines activités incompatibles avec les fonctions de ministre sont entre autres les activités commerciales. Nashaka kubaza muzoyimenya gute yuko uwo mushikiranganje atobarikagira commerce ari hamwe yofata mutayi wakamuhereza umukozi amukoreye kuri ico kibazo umushinganje utungane Emerantine Kanyana yishura agira ati yashitse agasanga umushikiranganje ko aradandaza ari muri Odisse do Commerce aho naho umushiranganji w'ubutungane yishuye ko umushiranganji w'ubutungane wenyene ari wafata ingingo passport diplomatique umuntu aba ari umuntu byerekana ko ahari hose kumva ko ari diplomatique ariko araserukira igihugu ahari hose afise iyo passport bamubonamwo icyo gihugu yaje avamo cyayimuhaye mu bajejwe amabanga yo gukurikiranira hafi ubushikiranganje ubutungane ajejwe iteka n'itekane ry'igihugu niyo kumva umuntu yatukishije igihugu wareke gusaba yuko iyo pasiporo ayangwa muri iryo tegeko kandi ritegekanya yu ritegekanya ko icegera c'umukuru w'igihugu co kimwe n'umushiranganje wa mbere abafasha babo abana babo bose boronswa igitabo c'inzira bita passeport diplomatique bari mu mabanga canke batakiyarangura jamari mayonga urakenuye nyuma y'akaruko gato tubandanya amakuru yacu mu bijyanye no kumenyesha amakuru isanganiro iradiyo iduhuza isaha zitandatu zirenga ko iminota mirongo itatu nina n'amakuru twabateguriye arabandanya mu bijyanye no kumenyesha amakuru ishyirahamwe mpuzamahanga riranegura ifungwa ry'abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu mu nama yo kuri uyu wa kane yabereye geneve ku cyicaro gikuru cy'igisata cya unike gejwe agateka kazina muntu abahinga ba oni baraba agateka kadina muntu basaba irekugwa makuru muri kino kiringo kigana ku matora bakabona ko ifungwa makuru risubiza inyuma ubwigenge bwo kumenyesha amakuru Erin Bell nibigira kubw'itangazo ry'abahinga baoni ONI ku bijanye n'agateka kazina muntu ifungwa ya Christine Kamikazi Agnes Ndirubusa Terence Mpozenzi na Egide Hararimana ngo vyerekana gusubiza inyuma ukwishira no kwizana hafatiwe ku makuru uwo mugwi w'abahinga ufise ukanavuga ko impungenge n'ico kibazo David K na Marcel Faust abahinga ba babona ko urubanza rwa bagenzi bacu bane rwaranzwe n'utunenge kubw'ivyo nkuko kandi byerekanwa n'ishiramwe mpuzamakungu ONU urubanza rwaciriwe abamenyesha makuru ngo ntirusiguritse bagira bati nduguru yitwa mugina abamenyesha makuru bategereza gushobora gukora mu bwigenge no gushikira amasoko y'inkuru nduga yitwa mugina oni kandi yiyamiriza kubabo bamenyesha makuru baramaze iminsi myinshi mu gasho batarabwiga ico bagirizwa mu nyuma bagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu abahinga basanga ibihano byaciriwe abo makuru byatangajwe inyuma y'urubanza bavuga ko rusa n'urutubahiriza amategeko y'ukuntu imanza zicibwa uwo mugwi w'abahinga wibutsa kwicaha cagirizwa abamenyesha makuru cyahinduwe ababuranira bataronkejwe umwanya wo kwisigura ku cyaha gishasha aho bavuga ko bisunga amakuru onifise onisaba ku ko abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu barekugwa abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu bahagaritswe kuwa mirongo ibiri na kabiri gitugutu umwaka wa bibiri na cumi n'icenda muri komine ya musigati intara ya bubanza mu gihe bari kurondera amakuru ku bijanye n'umutekano muke warangwa muri ako karere kwa mirongo itatu nzero uno mwaka sentare nkuru ya bubanza yabahanishije umunyororo w'imyaka ibiri n'igice hamwe n'ihadabu ry'umuriyoni w'amafaranga ya’ y'amarundi Erin Bere nibigira urakenuye no mu bijanye n'uburimyi urunani rw'amashirahamwe y'abarimyi b'ikawa mu Burundi ngo barashima ko ikiro cy'ikawa cavuye ku mafaranga 500 mu runani rero rw'abarimyi b'ikawa ntitwovuga yuko tukayiha igiciro ariko turavuga ko ari intambwe niko leta yateye intambwe ngo kutumenyesha igiciro kandi no ajya amafaranga mirongo itanu tugereranije n'ay'umurimyi yahora aronka ariko tuvuga duti ntiturashika neza aho abarimyi bahimbagwa n'ico giciro tukavuga duti rero babandanye bagira akigoro kugira ngo umurimyi w'ikawa aronke igiciro gishimishije abarimyi baravuga bati twebwe abarimyi b'ikawa n'igiterwa ndabuka amazi ariko turabona urabona yuko umengo igiciro c'ikawa kiri hasi ugereranije n'ici vyema boba bafise kuvugiro sinovuga ngo tugiranije n'ibindi biterwa igiciro twoca tubona ko ubwo nyene ari gito ariko dufatiye ku karorero batanze k'ivyema aho twavuga ko hari igiciro c'ivyema vyumye ariko ikawa ah, bashikirije ko igiciro ni ukuvuga ko ari ikawa ah, ijya iba ikiva mu murima ihishiye bakicamura igiciro cy'amajana atanu tugereranije rero n'ikiro cy'ikawa iba yumye kiradufata yuko eh, kubera ikiro kimwe cy'ikawa yumye kiva kiva mu biro bitanu by'ikawa iby'ibihishiye ishobwa ku itonorero ni ukuvuga rero turiho turagereranya eh, ikawa n'ibindi biterwa icyo nacyo twogishyira ko mugabo urumva yuko naho nyine igiciro kiguma kiri Eh, munsi eh, y'ubwo rugereranyo batanze ni ukuvuga ko barimye b'ikawa nabo nyine hajya baraharura bagakurikirana ibindi bitegwa ingene byimbuka n'ingene bigurishwa ariko ntitwosha dufata yuko eh, twogereranya ikiro cy'ibyema byumye n'ikiro cy'ikawa ihishiye ngira mwumvise kumbura ubudasa ariko biraboneka neza ko igiciro n'ubundi atari cyiza cyane tugeranije n'ibindi uno munsi kugira ngo umurimyi w'ikawa yoroherwe mubona aho kugwiki musaba iki leta ego kugira umurimyi w'ikawa yoroherezwe ubwa mbere mu byo twagiye turashyikiriza leta ah, mu gihe ibiciro ah, ari ah, biva ku isoko mpuzamakungu icyo dusaba ni uko ubwa mbere leta yoshira inguvu mu bijyanye no kwegeranya umwimbu w'ikawa hakaboneka akanovera kugira ngo umwimbu w'ikawa uzoja ku isoko aba ari umwimbu ushe kuzana amafaranga menshi y'agaciro kugira ngo umurimyi by'ukuri azaronse swe akarusho eh, kavuye ku isoko mpuzamakungu kavuye ku ikawa izoba yagurishijwe mu bijyanye n'imibano ni mu ntara ya karusi biciye mirongo ibiri na bitanu ku ijana by'abakenyezi bibungenze muri iyo ntara ngo bibarukira mu mihana aho kujya ku mavuriro abandi bakenyezi bibungenze hafi ibice nk'ibyo nyine ngo nabo nyine gupimisha imbanyi ibyo bitigiri bikaba byashyikirijwe kuri uyu wa kane n'abajejwe amagara y'abantu muri iyo ntara mu ruganda rwo guhimiriza kwijukira kujya kwa muganga ku bakenyezi bafise imbanyi uraca ugacana ayandi mu bidukikije abajejwe intwaro bategerezwa gukurikiza iby'amategeko agenga ibidukigije avuga ku bijyanye n'umuntu ashatse gutera canke gukoresha ibiti ibiti bitegwa n'abantu mu matongo yabo ngo bifise akamaro kuri bo no ku babo aho umuhinga mu bidukikije Albert Mbonerane amenyesha ko amategeko atomora neza byari umuntu ashobora gukoresha ivyo biti nk'ivyiwe mu gihe atarengeje inusu y'ihegitari muri ico gihe arashobora kubikoresha uko ashatse mugabo yateye ibiti birenga inusu y'ihegitari muri icyo gihe arinda kubimenyesha mm, abarongozi bo muri komine no mu ntara bashinzwe iby'amashamba Albert Mbonerane amenyesha kandi ko leta ifise uburenganzira bwo kubuza ushaka guca ibiti mu itongo ryiwe mu gihe bishobora gutuma isi n'ibidukikije vyononekara gutyo habe ubucuti hagati y'igiti n'umuntu. Enda kuba ubucuti hagati y'ico giti na twebwe. nicyo tugira tuti icyo giti kirankeneye ndinda kugifata neza hanyuma nanjye ndagikeneye ko kiza kumva akayaga keza ku bw'uwo muhinga hari hakwiye kuba umugambi wa leta ukurikirana neza imigambi y'amakomine yo gutera ibiti kuko ikomino yose ikagira ishyamba ryayo uwo muhinga aributsa kandi katawovuga iby'ibiti n'amashamba yibagiye ibikoko aho aranibaza uko ibikoko bimerewe uno munsi inyishu kuri icyo kibazo ni muri bucana yandi izokurikira amakuru yo mu makungu amakuru yo makungu yokuruno kuri uno wa gatanu mugenzi wacu mihaye kanyange Ego Lydia amakuru yo mu makungu tuyahere mu karere ka Afrika y'ubuseruko aho havugwa inama igira kane yo kuraba uko imigenderanire hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'Ubuganda yosubira kumera neza President w'Ubuganda Yoweri Kaguta Museveni na President w'u Rwanda Paul Kagame bakaba bitegekanije ko bahura kuri uyu wa gatanu ku rubibe rugabura ibyo bihugu bibiri mu gitero cahitanye abasivile 14 mu kwezi kw'icumi guheze mu buraruko bw'igihugu cy'u Rwanda yindi nkuru ivugwa kandi tukabikura ku rubuga rubuga rw'iradiyo y'abafaransa refi ni inkuru eh, n'ibiganiro mu gihugu cya cote d'ivoire bimaze ukwezi n'igice biriko biraba kugira ngo ibintu bisubire kumera neza ariko ngo ntaco ko Iyindi nkuru ivugwa mu makungu ni mu gihugu cya Algeria aho havugwa umwaka uheze hatangujwe imyiyerekano yatumye abanyarigeria ibihumbi n'ibihumbi bihereza amabarabara ibyo bise hirake bakaba basaba ico gihe ko president Abdelaziz Bouteflika yokura meza hamaze guva ku butegetsi rero Lydia bamwe barahagaritswe barapfungwa inyuma y'uwo mwaka kandi